olyan teszünk, hogy neked van üzeneted számunkra ma is itt is, és köszönjük van azt, hogy a te szeretetedre, te lényed, a te felénk érzett vonzalmat, az nem változott, mint Uram ma idők kezdete volt, a te ugyanúgy válsz hogy szeretsz minket, és ugyanúgy meg akarsz minket ajándékozni, meg akarsz minket szabadítani, te van a közösségedre, olyan félnek a így gátlatnál, árasztiránytalan, hogy megértsük a bejutmódát. És olyan külön kérlek azért a fickóért, aki elég felekült oldalál, itt néha valami kérlek volna már a gyülekezetet kérni, zavarni őket, és akkor kérjünk volna azért az emberért, hogy minden egyes fúrás, uram, legyen majd később, vagy akár most az életében egy zöldgetés, uram, az ő szívünk ajtaján, tehát rész ebből van három évet mindent el, ez is biztos, hogy Nos, tehát akkor be is van kérdőzve, nem is van minimum, de már te van minimum. Példázatok. Mi, mi az a példázat? Jézus uh, tanít példázatokban nagyon sokszor, valahol a Biblia azt mondja róla, hogy ott akkor éppen abban az időben, egy idős helyen, ahol éppen járt, nem is tanított más, csak példázatokat. Miért jó a példázat? Hát a példázat két szempontból megért biztosan jó. Egyik az, hogy egy nagyon jó hasonlatot jelent a elmondani kívánt lelki jelenség, de egy szemletes kis példán keresztül beszélhető. Másik pedig, amikor Jézus is mond maga a példázatokról, tanítványai egyszer megkérdezték, hogy a Máté evangéliumában van, nem kell odalapozni, mikor pedig egyedül van, megkérdezték őt a körülötte levők a tizenjátéra etik a példázat felé. Én pedig mondta nekik. Léptek adatot, hogy az Isten országán hitát tudjátok, ama kívül levőknek pedig példázatokban adatnak mindenek, hogy nézni nézzenek és ne lássanak, és halván halljanak és ne értsenek, hogy soha meg ne élni, hogy bűnök nem bocsátássanak. Körülbelül ez a elég keményen hangzik de bizonyosan itt szó arról van szó, hogy akik érzékenyek Isten országa iránt és érdekli őket Isten országa, azoknak példákat segít abban, hogy még jobban megértsék. Feltette a türelmüket, és mondjuk oda menjenek Jézushoz. Sokszor nem az volt, hogy ott először hogy értették, de, de oda mentek Jézushoz, hogy magyarázd el nekünk, mert szóért, nem de érdekel minket. És Ezeket az embereket, és igazán a szívből közelíteni akarnak Istenhez, oda van az vonzani Jézushoz, akik pedig ember nem érdekel Isten országa, az azt mondja, hogy nem érünk. Ezt tudjuk eddig is, hogy ez és biztos akar minden hogy a nézőként. Szép, el, el, el, különítő az embereket. egyértelmű, hogy tisztává teszi a helyzetet. Te olyan vagy, aki Isten irányító, és érdekel, és ha valami példázat érthetetlenséggel lépteni, attól, hogy így tovább is kevesebb még is úgy, hogy ezt mind És persze mégis ugye a tanítvány körnek adatok, akik kettő közülből érdekel, és odaadták az életüket, hogy Jézus kövessék, feladták az egzisztenciákat, Jézus külön, hogy így rákvalták a példázatokkal igazából én is azt szeretném, hogy Bibliába belekerüljük ez a dolog, mert én is a kártyára hogy tudom, hogy jó van. És érdekes, hogy gondolkodtam rá, hogy hát ez nem az főleg a Biblia Az új szövetségek, meg az új szövetségi gyülekezetekben nem nagyon láttuk, hogy ők példálatokban tanítottak volna. Volt az Ószövetségben is példálatok, hogy nagyon híres példálatok, amit Nátán a mondták, és én bármilyen persze nem esik el először, hogy mi a bűnös, és én általán okokat a bűnösből beszélni, hogy én általán meglátok, hogy mi volt, akiről beszélek, hogy elsőként Jó, kezdjük csökkön vele a példázatba. A Máté Evangélium a 13. rész, 44 46-os verset olvasom. Csak hogy a Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember miután megtalál, elrejt örömében, elmegy, eladja mindenét, ami van, és megveszi azt a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres, amikor egy nagy értékű gyöngyöket talál, elmegy, eladja mindenét, ami van, és megvásárolja azt. Itt két történet, kétféle emberként is látható mégpedig az szerint kétféle, hogy kikot találtál Istenre. Én azt gondolom, hogy viszont a lényegében nincs különbség a két ember között, mind a két ember megtalált valamit, amiről egyértelmű válik számára, hogy egy hatalmas kincs, és feladja érte az életét, feladja mindenit. Ez egy egyi elhisztenciáját elcserélő erre a hatalmas kincsre. gyakorlatilag ma is működik, vannak az emberek, akik persze érzik, hogy valami irányban működjön az életünkben, de nem igazán jobban keresnek, nem igazán jobban keresik Isten, vagy nem keresik semmi más. Például tipikusan láttam hogy embereket Budapesten, egy nagy világokban volt a organizációk, és akkor ott így a cégek és az emberek mellett, és elkapnak, hogy mi van ez, és hol is. És elkezd vonzolni az egész, hogy meghallja az evangéliumot, az, hogy van a tudatban egy de hogy megváltásra minden, akkor egy kérdelemben. Úgy van, nagyon sok van ilyenekben és átadták kérdéseket tőlük. Hát ennek különben ez az emberfajta, aki igazából nem tudatosan keresi, de rátalál, akkor viszont fölismeri, hogy, hogy Isten a legnagyobb és életem is érte fel minden. Másik az pedig szisztematikusan rendszerezetten keresi különböző gyöngyöket, ről beszélünk, hogy kisebb, nagyobb, stb. gyöngyöt keres, és amikor kutatjuk ezt a legértékesebbet hogy megtalálja, akkor, akkor be tudja azonosítani, hogy az a legértékesebb, és ezért a tudtam átvezni a gyöngyöket keresett. És ennek az embernek talán nem is csak a kitartása tetszik, hanem azt tetszik hogy az emberben, hogy az igazi, nem találta meg, addig nem történt. Tehát nem azt ha már nagyon-nagyon sokat keresni mert nem kellett volna találni az igaz, olcsón valami, igaz, nagyon hasonlít az igaz, mert jó akkor. Nem, tehát az ember nem döntett, hogy mit fordulni, amit az igazi könyvvel a modellben nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, és fotókereskedéseket és jó voltam egyébként, hogy különböző irányzatokba kereskedünk, különböző nem voltam egyébként házműködő, mert ezekben azok ténylegben kreatív vallások tényleg, de valahogy így elég lusta voltam egyébként. Így érdekelt arra annyira, hogy lusta voltam, hogy nem ember, viszont utóbb is találtam, hogy akkor a gyakorlóvé váltott ez, a gyakorló most idei erre van szükségünk, hogy az én életem az érdekes, mert az én életem már a választás, hogy a jövőt a jövőt, hogy összekapcsolódni az én életemet és, és átvigyelni és a jó szempontban jogajános hozzám. Tehát ugye ez a hogy ilyen szempontból még egyszer azonos, és egyértelműen beazonosítható ezen a életéken belül a előtte és az Tehát beazonosítható az az állapota, amikor még nincs, nincs beazonos nincs, és nem akar el minden úgy, nem cseréltek el a teljes egzisztenciája ezért a kincsért. Tehát beazonosítható az, amikor pedig már megtettem ezt. Örömmel minden. És én azt mondom, hogy nagyon fontos sokszor ezt jól látni, hogy az előtte előkeresett utánok állapot. Nagyon fontos sokszor visszamegyünk a gyökerekhez, visszamegyünk a kertekhez. Jelen és a kóra, és egy ilyen felszólít, és kérni, hogy oda, ahogy én kiestél. Tehát ahol, ahol a gyökerekben témának oda nem vissza. például nagyon sokszor van, hogy ügyöknek megint a ügyülésünk és, és valahogy úgy a eljutunk. És nagyon sokszor nekem is jó arra visszaemlékezni, hogy vagy éppen már nagyon rutinszerűen van a felszínségben, és jó visszaemlékezni arra, hogy ha itt én megtaláltam Isten, és hoztam egy döntést, hogy az életemben tudatos döntést, akkor azt így éreztem. És ez jó visszamenni erre, emlékezni erre, forogni, hogy a jó vacsora, jó emlékezni arra, hogy mindig miért jönni egész kereszténységhez, üldészi életünkre, életére. És ez egy jó sokszor visszamondja arra, amikor visszaemlékezel erre a töltésre a életedre, hogy én megteszem ezt a döntést, hogy be akarok képható életemben, és, és több minden felveszem ezt visszaemlékezni. A másik dolog, ami sokszor olyan, amikor mások felé megyünk, vagy éppen találkozunk az emberrel, hogy a különböző problémája vannak, és sokszor jó látni, hogy, hogy mik az alapok, és sokszor próbálunk egy-egy problémát megoldani, de nem az igazat, nem az alap problémát próbáljuk, hogy mire is gondolok. Van mondjuk valaki, aki foglalkozik emberekkel, és azt látod, hogy ugye van egy ember, aki úgy levetőzik is, tulajdonképpen, de annyira az egyébként, hogy érdeklődik, de nem egy olyan párkapcsolatban házasságok, párkapcsolatban, életmártási kapcsolatban, akkor túl, túl jó oké, akkor, akkor megy egy felé az ember felé, az ember felé, hogy ne kell, ne jöjjön ki ez a, a párkapcsolat. Persze biztos, hogy lesz ebből valami áldás, de az igazi problémája még ezt nem lesz megoldva. És lehet, hogy éppen még tisztátá is teszik meg, hogy itt lenne ez a boldogulás is, itt lenne a boldogulás, hogy, Gyereke életét is színálkozni. Ez nem az én bizonyíték, ez csodálkozó. Nem találkozok én magára Istennel, nem történt meg az életemben forduló kompatibilitű, egy, egy törvény, egy szabály, ez csak ami, amit sokszor feláldozunk, és nyomhatja az én embert. Egy kicsit gondolkoztam, hogy ilyen buta példát találok, tehát sikerült a elég butát találni, hogy ha valaki ugye a állomáson áll, a állomáson, és te a vonatkozik a hogy valahol számítógépről és a komputerről akkor az én ember nem célszerű helyjel csinálja a bankot. Ugyanaz van, aki mozog, mit hogy 80-100 km órás sebességgel, igen kicsi a valószínűség, hogy az ember ezt föl tudja számolni, hogy ezek összekerülni. Tehát abban a rend, nem abban a rendszerben van az ember, amiben értelmezhető az, hogy ő nem, nem, nem, nem, a körülöttük a hónapon leomlani, és ugyanígy van az, hogy aki nem költi meg a tehát például egyszer, az nem is bealtelni a Tehát aki nem költnek ki, nem is hogy van az élete, annak, annak igazából felső lépések is van. Utána arra rá lehet építeni a következő lépéseket. Jó, folytassuk a példázatot. A helyen lépés nagyon hétköznés versi olvasni. Hasonló országa a tengerbe született kerítőhálóhoz is, amely mindenféle halpartát összeül. Amikor megtelik, kivonják a partra, és lejjével az ókat edényekbe gyűjtik, a hitványokat pedig kidobják. Így lesz a világ végén is eljönnek a angyalok, és kiválogatják a tanítokat a tudatok közül, és a tudas kemencébe dobják őket, ott lesz még írás és csak hogy keresünk a példákat, ami tudják jól elírni, meg szóval végzetlenül. Viszont mindig is szól arról szól, hogy a utolsó életkorba tartjuk a mindeneknek az eddigi hovatartozások szerint se fog megváltozó hovatartozások, mert elég nagyon fontosan. Tehát addig már is nem volt egy ember, akkor országokban nem is tudom, nem is országokban nem Ez a példázat elég, elég éles. Elég éles. Sokszor persze Isten kezében éles szige van, pont azért, hogy meg tudjon működni, tehát ugye nem kapta műtőt a várnál, és a a a a a De a másik, ami nagyon tetszik ebben is, hogy nem árult át a És sokszor gondolkodom, hogy más vallások, igazán nem, nem, nem, nem, nem, erről beszélünk, erről a reinkarnációról beszélünk, mi talán vonzódnak így pedig, pedig pont, pont azt mondom, hogy ez, ez, ez az igazság, és Isten nem akar átkelni, nem, nem állunk zsákonyosság. És azt mondanak, hogy rendben vagyunk, amiben benne az én, én Itt is két ember típusról beszél, és most már nem a szerint a beszélgetünk a két ember típusról, hogy ki hogy találta az Isten, hanem hogy valaki megtalálta egy Isten egyáltalán valami módon, vagy nem találta meg Isten, és nem kereste Isten, vagy megtalálta és kereste Isten, de nem kereste Isten. Tehát ha valaki átadta életét Istennek, és megnyerte az örök életet, Arról a Biblia úgy beszél, hogy múlt időben beszél. Az, azzal már megtörtént, már átment Istenországra, ha nem tudod, gondolkozzatok a Kolossé levélben van, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és által vitt, tehát volt időben, által vitt az ő szerelmes fiának országában. Vagy már megtörtént jó idő. Egyébként éppen Balázs tanított tavaly, mikor a János Evangélium 8. fejezetét tanítottam, de abba volt és abban van benne az, hogy két embertípusról beszélünk. És az egyik az, aki Isten országában van most, a másik nem ott van, és, és az azt jelenti, hogy már ott van Isten országában. Persze még hátravaló testének a megváltása, és az, hogy megszabaduljon minden bűnös hogy a testről és újtestetelés, minden maga a hovatartozás, a polgárulók, ha így tetszik, beszél így is állapot soráról, nem ilyen polgárulók már itt nem adatot. És mivel döntetünk is már átmentek, hogy így átszik az országokat. Tehát a dolgok ebben az életben dőlnek el, ugye amikor látjuk, hogy majd ezek a halak különösen lesznek válogatva, akkor a legjobb, hogy lesz nehéz dolog, mert már a halak eleve hitványok és eleve jó lesznek. Tehát nem lesz ott, hogy akkor még ott a halakat is megversenyeztetjük, és akkor még hogy meghallgatjuk őket, és stb. Azok a halak már azt szerint, hogy a föld életünkben, mint a halak esetében persze a vízi életben, és a visszatenni az utatnak, de ugye az emberek földi életében, amit adatot az idő, az ilyen döntést hozta És mi is tisztítók működünk, tehát vannak ilyen tanítások, viszont Istennek van egy egyértelmű üzenete, Máter Andrina már valami nevén az Istennek, sok esetekben az ő tanítani együtt magát, a szólítán mondanak, ha valaki délután akar jönni, tagadja meg magát és vegyék el az ő keresztét és kövessen mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszi azt, valaki pedig elveszi az ő életét, ő életményeket a valaminél, megtanálja azt. Mert itt a képkaszín az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig látva. Így nagyon sok forduló pont az ember életében, hogy meg itt elveszi az életét, hogy a közöttől gondoljon, hogy itt a lehetőségeket, hogy a teljes életedbe is tudod tudatosan előzőben tudni, hanem hogy feladni ezt az eddigi életedet, feladni az egzisztenciát, és ne élni Istentől külön, és örökké a szóló egzisztenciát. És uh, gondolkodtam magam, hogy megint hogy legyen egy kicsit így uh, szemléletesebbé, hogy hogy ezen volt, mi a különbség, tudjátok, hogy mi a különbség a halott és egy jó És így gondolkodtam magamon, hogy persze, hogy a világig rögtön ezt mondja, hát igen, tudjuk, hát a élő emberek, hogy a zömmel a föld felszínű fölött vannak, tartózkodnak és mozognak, egy napok nem tudom hány százalékát állva töltik, mind a halott emberek a föld felszíne alatt tartózkodnak, és nap, napi szinte 25 százalékát töltek le költik el, vagy valamilyen korformájában Tehát nem ez a élés, ez a, ez a világ, ez a biológiai definíciója az életnek és a halálnak. Az élő és a halott emberek közötti különbség nem ebben keresendő. Élő emberek vannak a temetőben általának, példában vannak általának, ez igazából nincs. Ide is gondolok. Arra, hogy aki Istennek hiába tanultuk el a testét, az már egyszer is minden halatomos tudás Mint amikor már itt volt, akkor is, mikor meghozta a döntést, és azon az őre van. Nekem a testvéreim, akik fel vannak temetve a temetőben, ugyanott vannak, ahol én vagyok. Mi vagyunk az élő. És akik a halottak is ott vannak persze a temetőben, akik nem döntöttek, hogy a szeretnék a a életükben, de játszunk halottak. Hmm az zombiok, a ilyesminek voltak, de halottak. És erre nagyon, nagyon nyomatékosan felhívja ugye a figyelmet, hogy már nem van lehetőség, hogy élő vagy halottból élő legyél. Egyetlen nem van rá lehetőség. És azért jó, hogy benne vannak a videók, ezek a kijelentők, mert sokszor felhívja a figyelmet. rá. Felhívja azt, hogy nem vagy megtört, nem azt mondom, hogy a lehetőséget, hogy for the, the children in the The children in beszélni. Ha viszont, hogy már egy nyitott ember vagy, és gondolkodol a világ felől, hogy tudatokat a tudod körülveszünk, és feléjük milyen szíve van Istennek, milyen az ő helyzetük az embereknek, akkor, akkor módosít tudjuk azt, hogy, hogy, hogy, hogy mindig az embereknek tudod mondani, hogy jó fel, igen, nálam is több olyan ember van a munkahelyen is, sokkal jobb kell sokkal jobb kell minden szóval mert nem a felvességet az életét. És egy ezek fölé az ember azt mondja, küldetés. És nem csak azt, hogy olyan beszélgessük, nem azért. Az is, hogy problémát tud, mert az életet nem is problémája az, hogy megoldható. Tudjuk, hogy mindentől kapunk, mindentől kapunk, mindentől kapunk. Józsmár hát, tereményében a hosszú, hát, negyedik részhez annak egy jó kis példázatot. Amúgy egyébként hallottam egyszer egy olyan bölcsességet, talán amit is mondtam, hogy Isten idejében vannak olyan keserű világ. És sokszor Isten idejét lehet így is tekinteni, hogy, hogy egy ilyen gyógyszeres szekély. Akinek van, akinek ugye alacsony vérnyomása, annak nyilvánvalóan másfajta gyógyszerre van szükség, mint akinek magas a vérnyomása, mint a vérnyomása. És ezért vannak ilyen versek is, Van olyan belső, ami nagyon egyértelműen van, hogy nagyon szeretném őket, és mindenki megtettek, de van egy ilyen belső is, tenni, de van, akinek visszatásra van a szüksége, de van, akinek egy kis ébresztetésre van a szüksége, abban a szüksége, hogy egy figyelj, és a különböző életet előre nem tudjuk De most nem tudjuk fel a párhét elvézni, minden esetben a bankokkal, a jó, talpon maradó újkapitán számára az negyedik rész 25-től 29-ig. Ezután így szólt hozzájuk, vajon azért veszik elő, veszik-e elő a lámpást, hogy a véka alá tegyük, vagy az ábrát? Nem azért, hogy a lámpatartóba tegyük, mert nincs semmi rejtett dolog, amit kinevelnénk, és semmi titok, ami napfényben Ha valakinek nem tud, akkor nem is Ezt akkor egyszerűen tovább magam számára fordítom ezt a példázatot, a dolgok a helyükre kerülnek. Ahol a való az a dolog, az a normális, és ahova kerül. Ezt szoktam mondani, szoktam mondani én is, de egyszer hozzá jó is példát hogy attól, hogyha a ugye látható hasonlat szóval, hogyha garázsban alszol és benzin iszol, szóval, akkor mi lesz a rajtó. És ez így van velünk is, hogy, és, és ugye nekem a házban a helyem, az ágyban és vezetni, az autónak nyilván nem fordítva, tehát nem volna jó, hogy az autóval vezetik, aki jut oda bent, ki a lakásban. És

egyetlen Isten be és így és a fejére kerülnek a dolgok. Ugye Jézus ezt a példázatot olyan környezetben mondja el, rögtön a magvető példa utána szerepel, amikor jönnek hozzá elég magasan képzett teológiai emberek, írásokban magasan képzett tanítók, zsidó tanítók jönnek hozzá, és ugye elutasítják és elég jól beszélnek neki, pedig Jézus pont tehát pont ő az, pont Jézus az, akit őnek is lehetőségünk eltenni. És akkor értem magát, hogy erre nem elmondja, hogy vannak emberek, az ő szívük éppen ilyen raj, azt szerint befogadják az időt, és felhőskodnak pedig, hogy utasítják az időt. Egy ideig óráig befogadják, de még az ember előtt nem lesz az időt És itt el tudom képzelni, hogy ez a lámpás példádat akár arra is az erős, azoknak a fejét is felkapták a fejüket, akik, akik a vallásos embereket tartottak követendő például. Szép nyilatkozik, és nem tudom, hogy a másik tiszta, mindig nagyon sokat stb. És, és persze ezek az emberek, ezek a vallási vezetők az emberőnek egy teljesen üresek voltak, és, és, a, és hiába tették őket a lámpatartókra, mind lámpások voltak, ezért hanem lámpások voltak, mert nem lámpások voltak, már egyébként voltak, azt mondom, hogy ők mik voltak ténylegesen, mik voltak ők. Szóval nem, nagyon sokan lehet, hogy nem volt bennük semmi, ami Istentől való tett volna, hiszen külsősége ugyan mutatták, megkövetelhet sok minden, elmondja a Jézus, hogy oké, ezt lehet, hogy valami ideig óráig lehetünk, a végén is eljutott a dolgok. Persze ma már főleg itt Tatabányban és Oroszlányban nem ezzel tűzünk, hogy feladunk a páros ilyen mászkáló vallásos vezetőkkel és az emberek nagy jó lendülettel követünk őket, hanem inkább azok az emberek, akik azt mondják, hogy én minden magamnak elégedtem meg, én szeretem családomat, én jó ember vagyok, nekem ne jöjjön senki azzal, hogy nekem véletlenül valamit változtatom. Vagy éppen terjedő példán úgy tudok kérdezni azokat, akik vallások, és nem csak ide jönnek, jönnek, és mit szeretném? Sajnos nem lehet elfogadni. Tíz, tíz, tíz, megvárom, elfogadni tőle, sírni, sírni, sírni, de ezek lehet, hogy így meg is tévesztenek akár rövid időre lényeket, hogy mit is és, és hívjatok el, hogy maga terményeket jobban találkoznak, és, és nem is tanulni, akkor nem tanulhatok is, hogy beszélni maga. És a helyzet úgymond kiélhetett, nem csak irányulnak kiélhetett. Azt írja a, ugye a János Evangélium 3. rész 16. verset, Isten így szerette a világot, hogy odatta az egyszerűen fiát, hogy aki kísérlően elmondasztja, hogy odatta az egyszerűen fiát, nem azt, hogy hát elküldel, hát nézzétek most, oké, sziasztok, hanem eh, Jézus nagyon komolyan eh, szenvedett és eh, abszolút és teljesíteni. És azt mondja az Biblia Istenről, hogy odaadta a fiát. De nem azt mondja a Biblia, hogy véletlenül a fiát, és ha már így történt, akkor persze át, ugye így megöltözött és elutasították, Isten szándékosan megtette. Isten, Isten tudja a legjobban, hogy mennyire kiérezett a helyzet. És éppen ezért is tudja, a legnagyobb, a számára a legkedvesebb jó volt az én és is nagyon jó volt a elméletünk. Tehát ha most így azt gondoljuk, hogy persze, hogy szó van hogy arról, hogy mekkora döntés kell meghozni, mert tényleg olyan döntés elé állít azt mondjuk bennünket, hogy domunkos, ígértek Isten meghozta ezt a döntést, ő hozta meg első döntést, és saját született, akkor így szülő és a tudja az elkét, hogy mennyire féltem és mennyire szeretném, és

mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs, akkor az is elvételhető. Ez a vigyázatok, hogy mit hallottak ez egy különböző fordításokat, a Károlyban azt mondom, hogy megjegyezzétek, amit a figyeljetek, tartsátok észben. Ez a, ez a vigyázzatok, hogy mit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt ráadást is adnak nektek. Te hallottam, hogy a Korán is, a muszlimok Koránja is van itt arról, hogy tehát ugye cselekedj az életedet, minden mindenre jó, mert hát úgy tudhatod, hogy egyszer majd az az emberrel te találkozol, és éppen neked lesz szüksége segítségre, és akkor majd így viszonyítod el. Ez a példázat erről szól. Egyáltalán nem erről. Hát miről is szól ez a példázat? Itt arról szól, hogy van egy másik példázat is, most nem tudom nagyon leterelni, ami arról szól, hogy ha valamit beteszek, beadakozok, beteszek Isten országába, akkor az kamatozni fog, és az meghozza a gyümölcsét. És ez olyan mint amikor egy magot vetek el, ugye, hogyha van egy ö, magom, elvetem, akkor persze egy időre, az, sőt, attól a magtól örökre meg kell várnom, tehát ez nekem már nem lesz meg, viszont termést hoz. És sokkal többet kapok vissza. Ez is egy mezőgazdasági példa. Úgyhogy sok mezőgazdasági példázat van. Ugyanígy minden nap döntések elé állok, hogy hova teszem az én életemet. Egyszer ugye az én életemben egy alapdöntés, alapvető döntés elé állok, hogy Isten, Isten erre, Isten erre, az ellen. Aztán utána hívő emberként elég sok döntéssel járok magamnak. Alapvetően, hogy, hogy, hogy élem a napomat, és milyen alapon hozom meg a döntéseket, imádkozok-e a döntéseim elől, hogy megkozom a napomat, hogy odaadom a napomat is, hogy azt mondom, jó, én vasárnap ide van a napomat, de így egyébként hétköznap hogy szépen megint maga, maga hűtelmes és akkor olykor kicsit sikandós módon. Tehát ez nyilván nem nem Istennek nem élet. És ez ki fog hatni az én életemben ugye van egy ilyen kicsit budika mondás, hogy amilyen a hagyjon Isten, amilyen a fogadj Isten. Tehát ugye, hogyha én oda számom az én életemet, akkor megjelenhetnek a áldások az én életemben. Abban fogok, abban fogok kamatokat látni, amit befektetek. Hogyha a bűneimbe, vagy éppen a világi dolgaimba kaptatok, azok fognak ilyen értelemben kamatozni, hogy idézőjelben negatív értelemben nem is fog látszani az én életemben. Ha viszont Isten befektetek, akkor azt fog meglátszani az életemben. A élet gyümölcsei, békesség, szeretet, türelem, ezek fognak megjelenni a mi életünkben. És ez persze kicsit úgy hangzik, innen úgy tűnhet, hogy, hogy hát akkor az egész most egy kicsit olyan tanítás, hogy Tudom is, hogy lerakott egy ilyen energiacsomagot oda a történetére, mint a hogy viselkedni. Ugye persze nyilván az a mi viselkedésünk és szól ugye, és sosem szabad ezt önmagába így nézni körül, hogy mindig kell látni ezt az Isten, hogy milyen szíve van benne, hogy, hogy vágyik ő arra, hogy, hogy az ő országban mellett, ő mellett való döntéseket hozzuk és az ő példájukat elveszünk a amikor nincs a példával a hétől, a amikor döntetetőket végül visszatér, akkor, és hogy már mennyire várja, hogy mennyire várja, hogy elő szalad, és imádjuk nevezni, és nem gyakorlatilag nevezni. Tényleg, amit akarok is igazán, hát odaadhatom a szívemet, odaadhatom a életemet, odaadhatom mindenemet, és akkor van jó helyen az egész életem, hogyha, hogyha az ő kezében vannak azok a dolgok. tényleg a mindenben az Áron Szentgyula című minden, amikor harc és elveszel. És uh, Isten is meg akar osztani minket a véletünktől, amikor akkor az élettől rádik rá, hogy, le, hogy megszabaduljunk és, és teszni hagyjuk, amelyik csupán a biológia él, és, és meg akar elvégülni a biológiát. El akarod menni azt az életet, ami igazán volt a biológiai értelemben ide óráig való nem mutatni élet, 36. élet. És ugyanez egy hűlőmmel életében, ez az új életemben szó. És én azokat hosszú mindent hosszú akik az hát értelmében világ dolgokról, és 36. világásról. Például olyan Bólán keresztül tapasztaltam azt, mert hogy eh, nagyon sokáig volt kérdés. Mert, mert ne értessünk azt, hogy mi bármilyen keresztény szabályán legyen a olyan szó. Nem az, hogy én nekem, nem tudom azt, hogy rengeteg eh, időt elhagyott, hogy jól bekapcsoltam, tényleg különböző mindenki, korosztály műsorok, mindenki azt azt hiszem, hogy az este 8-tól amikor a hogy a véletlen arról szól, különböző szempontokat, különböző embereket meghallgatok, és, és például a feleségem nem És én eh, most például elhatároztam, hogy jó, dolg, eh, többet tudjuk, és én is és eh, vannak olyan idők, hogy beszélgetünk olyan idők, hogy egyik társaságunk, és másik is ráadásul. És megtapasztaltam azt, hogy, hogy Isten akar, de nem valamit akarja. perché vogliono lavorare influenza non mi fermo non mi sento mi interessa per il pesce sanno non è più era per me che non voglio non questo era per tanto era per persona per me era ho tutto ma che non mi finisco 29-es vers. Jézus pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, senki sincs, aki a hálát, hogy kitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántőföldjeit, vagy nyelvtől és az evangéliumért, aki százalítni kapni most ebben az időben házakat, kitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket, vagy szántóföldeket, bűnözések felelőtt, Jövendő világon pedig életének. Isten tehát azt akarja, hogy aki még nem hozta meg ezt a döntést, az hozza meg ezt a döntést miatt. Igaz, hogy elveszted, úgymond az életed, hogy nem elveszted azt az életet, amit te magadnak uborgattál, és világodat, de nem marad a Isten. És hajtó már meghoztuk ezt a döntést, hanem azért is figyelmeztetések voltak az idők, felfejtünk egy kicsit, hogy vállalni egy kicsit felfokozt, hogy, hogy ha én egy hű ember vagyok, akkor járjak is meg. Legyen bennem az, az első szeretet, az első kívül, az önzódás, az a igazi odadás Isten iránt, ami mi akkor volt, amikor meghoztam ezt a döntést, hogy én el akarom hagyni a döntést, és hozzád akarom. És hogyha én imádkozunk a városokért, emberekért, a munkahelyükön, családtagjainkért, akkor jó ezt így nézni, hogy, hogy küldetésünk van, hogy egy olyan, hogy nem problémája a világnak, nem problémája a tagadásnak, a korosztálynak, szatának, minden, minden annak, hogy az emberek nincs meg Istenből, és szépen kialakult móron, nagyon jókotikkal, tartani magadókkal, és imádkozunk azért, hogy, hogy megmentjünk magunkat a Ne csak konstatáljuk, hogy úgy, hogy csak hogy a hogy mint hogy hogy jó, hogy minket, hogy mindig a végre a gondolkodjunk, hogy nem a fontos, hogy nagyon kényelmes, nagyon kényelmes, akár az utcára, hajlok hogy, hogy elindul, majd is megjelölje elválasztottság, amit megjelölés Jézus Krisztus meghal a keresztény, hogy fizette érteni a válságot, és Isten adott, és mindennek és köszönjük meg azt, hogy, hogy te azért hogy az életünkben. Azért hogy az, hogy minden Istenem, és minden életet, szabadíts mindenket az életünkben, káros dolgokkal. És kérlek Istenem, hogy most itt van, menjaga ketertiban sebagai jadi pakar dalam kedua kalau itu itu masalah masalah Thank you.